Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Mateja evanģēlīja 18. nodaļas 23. līdz 25. pāns. Debesu valstība ir pielīdzināma ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Kad viņš iesāka norēķinu, pie viņa tika atvests kāds, kas bija parādā desmit tūkstošus talentu. Tā kā viņam nebija ko samaksāt, kungs pavēlēja viņu pārdot līdz ar sievu un bērniem un visu, kas viņam piederēja, un samaksāt. Kungs, vai tas ir par mani? lai atlīdzinātu manu parādu tev, būtu jāpārdod viss, kas man ir, bet man nekas nepieder, esmu mūķene. Ja nu vienīgi mana kailā dzīvība, tomēr pat tā nepieder man. Tu man to tikai aizdevi uz šīs dzīves laiku, lai saņemtu atkal atpakaļ. Ko tas nozīmē? To, ka esmu parādā tev visu Jā, mēs zinām, ka ķēniņš vēlāk atlaiž parādu, jo kalps viņu karsti lūdz, bet mēs zinām vēl vairāk. Zinām, ka mūsu parāds tiek atlaists, jo kāds cits to samaksāja. Samaksāja pilnīgi, neatgriezeniski, viņš to neatsauks nekad. Bet vai es spēšu to pieņemt? Pieņemt, ka Dievs manis dēļ deva savu dēlu šausmīgām ciešanām un nāvēju jo cilvēki nepieņēma viņa atnākšanu, debesu valstības sludināšanu, pieņemt viņa dzīves upuri par maniem grēkiem, atzīt, ka šis upuris bija nepieciešams, ka manu grēku parāds citādi nevarētu tikt izdzēsts, un man būtu jāmirst bez cerības uz mūžīgo dzīvi. Pieņemt, ka dieva mīlestība uz cilvēku tika atlīdzināta ar krusta nāvi ja es to pieņemšu, to noteikti saitīs daudzi, visi, kurus uzskatu par saviem parādniekiem, vismaz tie, ar kuriem eju kopā. Ja man izdosies ieiet dieva sirds loģikā, viņa tēvišķās un mātišķās sirds kustībā, kas labprātāk cieš pati, cik nu par dievu var sacīt, ka viņš cieš, nekā redz savu bērnu ciešam, pat ja pelnīti bet vai tad var piedot zīdaiņu sadedzināšanu, rīkļu pārgriešanu nevainīgiem cilvēkiem, sieviešu izvarošanu, svešu teritoriju iekarošanu? Man jau gribētos teikt, ka nevar, bet Jēzus nāve pie krusta ir atbilde gan man, gan tev, atbilde uz visu, atbilde uz manu postu, uz cilvēces pagrimumu, uz mūsu nespēju mīlēt, jo mīlēt nozīmē dot, piedot. Bet ko varu darīt es, ja tā mīlēt vēl nespēju? Es sākšu ar pateicību par atlaisto parādu, un par katru elpas vilcienu, ko esmu parādā dievam. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam Āmen. Pārdomas sagatavoja māsa Estere. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Paldies par atbalstu šīs radiostacijas skanējumam. Tās turpmāka pastāvēšana ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam.